ageritan nahi utela berriz hausgiten. Uh, Alago ez gira, de, de, diendek ez dute uh, senditzen dugu ez dutela gue eh, emeik eh, etxetan. Lor, uh, ez dakit uh, nola, nola inendu, mena, ala, memento, mementoan gehienak etxen gira. Jo langileak, bon, guk uh, pagak itentu eta sosori entzinatzen. Eta jo normalki bihazte bakne uh, du euskaraz ez tekin egiten aldean, jamurtza mendia. Uh -huh. e, mena, bon, ala problema izanen er da, ez behitugu uh, øh, sozik uh, øh, sartzen. Ala, tenionik mhm. uh, øh, deportian aniz dadut materiala euh, ez dena pausatia, eta guai hilaitu untan paratuko euh, dut. Zaila izanen da askifite. Ha? Erra nahi du, uh, kasik, euh, diruak duela manatuko lana berrizasi edo ez? Hene ustez, ba. Hala, xantiretan dienak, guaiko egunean, lotza, eh, animaloko lotzaute eh, eh diruain gatikoa. Hori mm. da problema.